badru Tawhid studiyasi taqdim etadi bismillahi rohmanir rohim alhamdulillahi robbil alamin Assalatu vassalamu ala nabiyihil karim Amma ba'd assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh o'tgan dars darsi yangi kitobdan boshlagandik ya'ni ayollarni jihoddagi o'rni ayollarni jihoddagi ahamiyati degan kitob edi va o'tgan darsimizda ana shu ayollarni jihoddagi o'rni haqida ayollarni jihoddagi roli haqida uni ahamiyati haqida dars qilgandik <clears throat> bugun bugungi kundagi mujohida ayollar uchun salaf ayollaridan salaf ayollarini hayotlaridan ba'zi bir namunalarni va ularni fidoyiliklari ularni qahramonliklari va jihoddagi ularni o'zlarini tutgan o'rinlari va zamoni saodatda islomni nusrati uchun jihodda qanaqangi xizmatlar ko'rsatishgan ulardan ba'zi bir namunalarni keltiramiz zamoni saodatda shunday ayollar bo'lishdiki ular jang maydoniga ya'ni urush maydoniga kirib jihod qilishdi jang qilishdi bu o'sha davrda jang qiladigan erkaklarning kamligidan emas edi balki zamoni saodatda ayollarni jihod maydoniga kirib jang qilishliklari ularni islomni yaxshi ko'rishliklari islomni nusratiga bo'lgan harisliklari va allohni dinini yaxshi ko'rishliklari jihodni savobini yaxshi ko'rishliklari ularni undardi shuning uchun bugun biz ularni hayotlaridan ba'zisini zikr qilamiz toinki bugungi kundagi mujohidalikni davo qilgan muslima ayollar ularga iqtido qilishliklari uchun ularni orqalaridan ergashishliklari uchun haqiqatda ham bugungi kundagi muslima ayol uchun qudva bo'lishlikka ya'ni yo'lboshchi bo'lishlikka ular haqliroq lekin afsuski bugungi kundagi aksar muslima ayollar o'zlari uchun maydonlarda jasadlarini savdoga qo'yib yurgan raqqosa ashullachi va seriallarni qahramonlarini o'zlariga qudva qilib olishgan ya'ni ularni orqalaridan ergashadigan ularni hayotlariga taqlid qiladigan ularni fe'l atvorlarini o'zlariga moslab oladigan bo'lib qolishgan shuning uchun bugungi kundagi mujohidalikni davo qilgan musulmon ayollarga zamoni saodatdagi mujohida ayollarni hayotlaridan qissa qilamiz dalil hujjat keltiramiz toinki ularni o'zlariga qudva qilib olishliklari yo'l boshchi qilib olishliklari uchun va ularni orqalaridan iqtido qilishliklari uchun يبين ذلك ما رواه أحمد an حشرج بن زياد الأشجعي عن جدته أم أبيه أنها قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر معي ست نسوة وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معه نساء فأرسل إلينا فقال ما أخرجكن وبأمر من خرجتن فقلنا خرجنا نناول السحام ونسقي الناس السويق ومعنا ما نداويه به الجريح ونغزل الشعر ونعين به في سبيل الله قال قمنا فانصرفنا فلما فتح الله عليه خيبر أخرج لنا سحاما كسحام الرجل قلت يا جدتي ما أخرج لكنا قالت تمرا أحمد حشاج بن زياد الأشجعيدان رواية قلته u kishi o'zlarini momolaridan ya'ni buvilaridan otalarini onasi bo'lgan buvilaridan rivoyat qiladi ya'ni buvilari aytadiki men payg'ambar alayhissalom bilan haybar g'azotiga chiqdim men bilan birga yana ayollar bor edi biz payg'ambar alayhissalomga yetganimizdan keyin payg'ambar alayhissalom bilan birga payg'ambar alayhissalom ayollaridan ba'zilari bor edi va payg'ambar alayhissalom ayollarni bizni oldimizga jo'natdilar ular kelib aytishdiki ya'ni payg'ambar alayhissalom so'rayaptilar sizlarni nima chiqardi ya'ni jangga kelishlikka nima undadi bi amri man harajtunda kimni amri bilan chiqdinglar deb so'ratidilar biz aytdikki biz mana shu jihod ulushidan ulushini umid qilgan holatimizda chiqdik va insonlarni sug'orishlik uchun jihod maydonidagi mujohidlarga ichadigan suv berishlik uchun chiqdik va o'zimiz bilan birga zahmiy bo'lgan majruhlarni davolaydigan narsalar bor o'zimiz bilan shunaqangi bog'laydigan ya'ni davolaydigan narsalarni olganmiz va <clears throat> she'r o'qiymiz ya'ni u bilan allohni yo'lida insonlarga yordam qilishlik uchun ya'ni shundoq she'rlarki erkaklarni shijoatini keltiradigan va dushmanga qarshi jangga rag'batlantiradigan bir she'rlarni o'qib shu bilan bir xizmat qilgan yordam qilgan chiqdik dedi vaqola ya'ni payg'ambar aytdiki qumna fansarifna ya'ni turinglar ya'ni qaytinglar sizlar <clears throat> ya'ni jang maydonida bo'lmanglar jang maydonidan orqada bo'linglar qaytinglar dedilar va alloh subhanava taolo payg'ambar alayhissalomga haybarni fathini bergandan keyin haybarni fath qilishdi aytiladiki payg'ambar alayhissalom bizga ana shu erkaklarga ajratilgan ulushdan bizga ham ajratdilar ya'ni ular e, jang maydoniga kelib qaytib ketishdi ularni niyatlari allohni dinini nusrati uchun kelishgan edi shuning uchun payg'ambar alayhissalom erkaklarga ajratilgan ulushdan ham ularga ajratdilar va hashraj ibn ziyod ya'ni ular nevaralari aytadiki men so'radimki ey buvim momom sizlarga nima ajratilindi nima chiqarilindi jang nasibasidan deganda aytdilarki tamron ya'ni xurmo ومن حبها أيضا للجهاد والفداء لهذا الدين فقد قادها ذلك حب الصادق إلى طلب الحوز الجهاد طلبا صريحا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كما في البخاري وسنن النسائي أن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألا نخرج فنجاهد معك فإني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد قال لا ولكن أحسن الجهاد وأجمله حج البيت حج المبرور وفي رواية أحمد وبخاري قال لا حج المبرور وهو ve جهاد ينا cihad. Yana Peygamber aleyhisselamdan jihodga chiqishlikni ochiq talab qilgan fidoyiliklar bo'ldi ya'ni ayollardan payg'ambar alayhissalomdan ijozat so'rashdiki biz ham jihodga chiqaylik biz ham jihod qilaylik deb ochiqcha jihodga chiqishlikni talab qilishdi ya'ni shundoq bir qahramonlik shundoq fidoyiliklar allohni dini uchun o'zlarini fidoyiliklarini ko'rsatishdi jihodga chiqishlikni talab qilib buxoriy va nasoiyni sunanlarida keltiriladi oyisha roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi oyisha roziyallohu anhu aytadilarki payg'ambar alayhissalomga aytdimki yo rasululloh biz jihodga chiqmaymizmi siz bilan birga jihod qilmaymizmi men qur'onda jihoddan ko'ra afzalroq amalni ko'rmayman ya'ni qur'onda oyatlarni o'qib eng afzal amal jihodligini ko'raman jihodga chiqmaymizmi deb so'radilar jihodga chiqishlikni talab qildilar payg'ambar alayhisalom aytdilarki yo'q lekin sizlarni jihodni yaxshisi va uni chiroyligi e, allohni baytini haj qilishlik ya'ni ayollar uchun jihodni yaxshisi haj qilishlik dedi yana ahmad va buxoriy rivoyat qilgan hadisda boshqa bir lafz bilan keltirilgan yo'q sizlarni jihodlaringiz hajjul mabrur dedilar va u sizlar uchun jihoddir ya'ni bu rivoyatdan ham ma'lum bo'ladiki zamoni saodatda shunday ayollar bor ediki ular ollohni dinini yaxshi ko'rishganligi uchun va jihodni savobini yaxshi ko'rishganligi uchun ana shu savobga erishishlikni orzu qilishganligi uchun payg'ambar alayhissalomdan صراحة سرشت جهاك jihodga وفي وبمقارنة بين حال المرأة بالأمس التي كانت تطلب أن يشرع لها الجهاد بسبب حبها لهذا الدين نجد أن المرأة اليوم ودت أن قول الله تعالى كتب عليكم القتال لم ينزل خاصة إذا علمت أن ابنها أو والدها أو زوجها سيستجيب لله فيخرج في سبيله مدافعا عن هذا الدين وهذا البون الشاسع بين الناس بين النساء الأمس والنساء اليوم انعكس انعكاسا مباشرا على حال أمة endi bugun bugungi kundagi ayollar bilan kechagi kundagi ya'ni jihodga ularni chiqishliklari shar'iy bo'lishligini talab qilgan jihodga ular chiqishliklari uchun ijozat berilishligini talab qilgan ayollar bilan bugungi kundagi ayollarni biz o'rtasini bir taqqoslab ko'radigan bo'lsak va bugungi kundagi shunday ayollardiki kutiba alaykumul qitalu sizlarga jang farz qilindi degan Allohning so'zini yaxshi ko'rib o'zlarini farzandlarini o'zlarini turmush o'rtoqlarini va otalarini jihodga chiqaradigan chiqaradigan va mana bu dinni mudofaasi uchun difosi uchun chiqarishliklarini tezda ijobat qilishliklari shart bo'lgan ayollar bilan o'tgan davrdagi ayollarni orasini farqlaydigan bo'lsak juda katta bir farq ko'rinadi ya'ni bugungi kundagi ayollar ham aslida allohni sizlarga jihod farz qilindi degan oyati bu xos erkaklar uchun aytilinmagan bu om qilib aytilindi bu ayollarga ham taalluqli deb tushunib o'zlarini er, erlarini va farzandlarini va otalarini allohni dinini mudofaasi uchun chiqarishliklari kerak edi va zamoni saodatdagi ayollar jihodga o'zlari chiqishgan edi va jihodga chiqishligini talab qilishgan edi. Jihod ular uchun ham shar'iy bo'lishligini talab qilishgan edi. Ular bilan bularning orasini farqlaydigan bo'lsa, katta bir farq ko'ramiz. Kechagi kundagi ayollar, ya'ni zamoni saodatdagi ayollar أخرجنا رجالا ملكوا رقاب ملل الكفر كلها ونساء اليوم أخرجنا ذكورا ملك عباد البقر والحجر والشجر والصليب والهيكل رقابه حتى دفعوا الجزية ayyadin va hum sog'irun endi kechagi kundagi ayollarni ko'radigan bo'lsak tarixiga qaraydigan bo'lsak ular shundoq erkaklarni chiqarishdiki ya'ni shundoq erlarni tarbiya qilishdi shundoq farzandlarni tarbiya qilishdiki ular kofir millatlarning hammasini boshqaruvi nazoratini qo'lga kiritishdi kofir millatlarni hammasini nazorati boshqaruv ularni qo'lida bo'ldi shundoq erkaklarni chiqarishdi bugungi kundagi ayollarni qaraydigan bo'lsak ular shundoq erkaklarni tarbiya qilib chiqarishadiki ya'ni molni bandasi bo'lgan ya'ni molga sig'inadigan toshga daraxtga salibga haykalga sig'inadiganlar ularni nazoratini ularni boshqaruvini qo'lga olgan ya'ni buni teskarisi <clears throat> zamoni saodatda ayollar shundoq farzandlarni tarbiya qilishdiki ularni farzandlari ularni turmush o'rtoqlari kofirlarni nazoratini boshqaruvini qo'llariga olishdi bugungi kundagi musulmon ayollar tarbiya qilayotgan farzandlarni ustida kofirlar mushriklar boshliqlik qiladi hatto dafau hatto ularni boshliqlik qilishliklari ham bir yoqda tursin ularni tarbiya qilib bugun chiqarayotgan farzandlari xor bo'lgan holatlarida boshlarini egib jizyani kofirlarga to'lab yashashadi kofirlarga nalog to'lab yashashadi bugun biz zamoni saodatdagi qahramon fidokor fidoyi ayollardan hop umma ammora nasiba binti kabil ansoriyni qahramonliklaridan qissa qilamiz innaha mujahidatun shujaatun ummu ammora nasiba binti kabil ansoriy umma ammora nasiba binti kabil ansoriy bu shijoatlik mujohida ayol edi jaa fi tarjimatiha fi siri alam nabla qala shahadat umma ammora laylatul aqaba وشهدت أحدا وحديبية ويوم حنين ويوم يمامة وشهدت وفعلت أفاعيل وقطعت يدها في الجهاد إعلام النبلة سيرة bu ayolni tarjimai holi haqida shundoq keltiriladi aytiladiki umma ammora aqaba kechasi ya'ni ishtirok qildi aqaba bay'atida ishtirok qildi payg'ambar alayhissalomga bay'at bergan ayollardan edi va uhud jangida ham ishtirok qildi Hudaybi Hudaybiyada ham ishtirok qildi va Hunayn jangida ham ishtirok qildi, Yamoma jangida ham ishtirok qildi. Va bu ishtirok qilgan janglarda ko'p ishlarni bajardi. Va hatto jihodda uni bitta qo'li kesilindi. Qala Waqidi shahadat Uhdan ma'a zawjiha G'aziyat ibn Amr va ma'a validiha. Waqidi aytadiki, bu ayol Uhud jangida ishtirok qildi turmush o'rtog'i bilan ya'ni e, g'aziyat ibn amru edi u bilan ishtirok qildi va ikkita o'g'li bilan uhud jangida ishtirok qildi خرجت تسقي ومعها شن وقاتلت وأبلت بلاء حسنة وجرحت إثنى عشر جرحا va uhud jangida insonlarga suv berardi ya'ni sug'arardi chanqoqlarni sug'arardi o'zi bilan bir e, eski bir mesh ko'tarib olgan edi ya'ni suv quyadigan idishi va odamlarni sug'arardi va ana shu jangda qattiq bir jang ham qildi va jarohat isna ashara jarhan va 12 ta jarohat oldi وكان زمرة بن سعيد المازني يحدث عن جدته وكانت قد شهدت أحدا قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمقام نسيب بنت كعب يوم حيبر من مقام فلان va fulan kana taraha yawma izin tuqatilu ashad al-qital endi mana shu ayolning nabiralari zumrat ibn said al-mozani o'zlarining buvilari haqida aytadilarki buvim ya'ni uhud jangida ishtirok qildi va payg'ambar alayhissalom va aytdilarki buvim menga aytib berdilarki payg'ambar alayhissalomdan eshitdim payg'ambar alayhissalom aytdilarki haybar kuni haybar kuni nasiba binti kabul ansoriyni maqomi faloniy va faloniyni maqomi maqomidandir ya'ni qattiq bir qahramonlik bilan jang qilgan erkaklarni e, nomini payg'ambar alayhissalom olib falon falonni maqomi bilan barobar bu ayolni maqomi dedilar ya'ni uni ana shu kunda qattiq bir jang qilganligini payg'ambar alayhissalom ko'rganlaridan keyin aytdilar hatto hatto ana shu o'n uchta jarohat jarohat olgan edi إني لأنظر إلى ابن قمأ وهو يضربها على عاتقها وكان أعظم جراحها فداوته سنة ثم نادى منادي رسول صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد فشدت عليها ثيابها فما استطاعت من نزف الدم رضي الله عنها ورحمها yana bu kishini yelkalariga ya'ni bu ayolni yelkalariga ibn qama degan shu dushman zarba urganida bu jarohatlarini ana shu o'n uchta jarohatni eng qattig'i bo'lgan edi va bu jarohatni da'vat husanatan ya'ni bir yil tabobat qilgan edi bir yil davolagan edi jarohatni va shunda jarohatini davolayotganda payg'ambar alayhissalomni jarchilari ya'ni jihodga da'vat qilib chaqiradiganlari chaqirdi hamrol asadni jangiga chaqirgan paytda bu ayolni ya'ni qonni ko'p yo'qotganligi jarohatlardan ko'p qon ketganligidan ya'ni qodir bo'lmadilar ya'ni turishlikka jangga borishlikka qolat umma ammora yana umma ammora aytadiki رأيت انكشف الناس عن رسول صلى الله عليه وسلم فما بقي إلا في نفير ما يتمون عشرة وأنا وابناي وزوجي بين يديه نذيب, نذيب عنه والناس يمرون به منحزمين yana umma amora aytadilarki nasiba binti kabul ansoriy uhud jangida payg'ambar alayhissalomni ko'rdim insonlar payg'ambar alayhissalomdan qochib ketishardi ya'ni qattiq jang bo'lgan vaqtda jang qattiq shiddat olganda payg'ambar alayhissalom hatto shunday og'ir keldiki payg'ambar alayhissalomni ham tashlab qochishadigan bo'lishdi payg'ambar alayhissalomni oldida qolmadi magar ozgina bir nafar qoldi xolos bir o'ntaga e, yetmaydigan nafar qoldi va ularni ichida men bor edim va ikkita o'g'lim bor edi va turmush o'rtog'im bor edi payg'ambar alayhissalomni oldida turib payg'ambar alayhissalomni biz insonlardan himoya qilardik bihi va insonlar payg'ambar alayhissalomdan ya'ni mag'lub bo'lgan holatda qochishardi chekinishardi payg'ambar alayhissalom meni ko'rdilar menda qalqon yo'q edi ya'ni jangda o'zini himoya qiladigan qalqon yo'q edi shunda bir kishi erkak kishi ya'ni uni qalqoni bor ediyu lekin jang og'ir kelganligidan qochib ketayotgandi shuni ko'rdilarda payg'ambar alayhisalom aytdilarki alqi tursaka ilaman yoqotilu ya'ni qalqoningni tashla ya'ni jang qiladiganlarga ber qalqoningni dedi va u qalqonini tashadi va aytadilarki haligi erkakni qalqonini tashlab qochgan erkakni qalqonini oldimda va payg'ambar alayhissalomni u bilan himoya qila boshladim xayl endi dushman tarafidan otliq nimalar keldi endi bular piyoda edi va aytadiki rijalatun mislana inshaalloh lekin agar ular otliq bo'lmasdan bizga o'xshagan piyoda bo'lganda inshaalloh ularga biz yetardik ya'ni ularni mag'lub qilardik Shunda bir kishi o'zini oti bilan keldi, fazorabani meni ur dedi. Otda kelib turib urganda tatrusulahu, ya'ni uni o'sha qalqon bilan qaytardim, himoya qildim. Falam yasna shay'an, hech narsa qilmadi. Va himoya qilgandan keyin fa'zri bu e, arquba farasahu. Keyin otini beldamiga algi egarni bog'laydigan beldamiga urdim. Favaqa ala zahrihi orqasi bilan yiqilib tushdi. orqasidan yiqilib tushganda fajal nabiy sallallohu alayhi vasallam yasihu ya ibn umma ummak ummak haligi otidan yiqilib tushdida endi ro'parama ro'para bo'lib qoldi umma bilan dushman ro'parama ro'para bo'lib qolganda payg'ambar alayhissalom qo'rqib ketdilarki ya'ni bu hozir buni ya'ni shahid qilib qo'yadi deb e, chaqirdilarki ey ammorani o'g'li ey ammorani o'g'li onang onang deb payg'ambar alayhissalom ya'ni qichqirdilar ya'ni onangni himoya qil deb qolat alayhi ya'ni menga yordam berishlik uchun o'g'limni chaqirdilar payg'ambar alayhissalom hatto shab hatto ya'ni o'g'li onasini oldiga yordamga kelgungacha umma ammora dushmanni nima qildi o'ldirdi unga o'lim yetdi قال عن عبد الله بن زيد ابن أم عمارة قال جرحت يومئذ جرحا وجعل دم لا يرقع فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعصب جرحك فتقبل أمي إلي ومعها أصائب إلى إلى حقها فربطت جرحي والنبي صلى الله عليه وسلم واقف فقال انحز بني فضرب القوم فجعل يقول من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة أم عمارة الله بن زيد Zayd قلنا ده أتدلكي أنا شكنا من جراحة لندم qon oqardi to'xtamasida jarohatlandim shunda payg'ambar alayhissalom ya'ni jarohatingni bog'la deb nima qildi taqobbala ummi onam meni oldimga keldi va onamni belida shunaqa bir lata latalar bor edi bog'lagani ya'ni majruhlarni jarohat topganlarni davolashlik uchun ularga yordam berishlik uchun bellariga latalarni bog'lab olishgan edi uni belida shu bog'laydigan narsalar bor edi va meni jarohatimni bog'ladi onam bog'ladi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizni ustimizda turardi So'ng payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdiki, ya'ni ey o'g'lim tur. Ya'ni jarohatini bog'lab bo'lgandan keyin yana jangga tayyor qilib tur dedilar. Va aytdilarki, "Mayatiqu ma tatiqina ya umma Ammora." Ey umma Ammora, sen toqat qilgan narsaga kim ham toqat qila olardi? deb ayol kishiga payg'ambar sallallohu alayhi aytdilar. Va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam allazi zaraba ibni va men ro'paramga ana shu o'g'lini jarohatlagan, ya'ni o'g'liga e, zarba urgan dushman chiqdi payg'ambar alayhisalom aytdilarki haza zoribi ibnaki mana bu seni o'g'lingni urgan deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'g'liga zarba urgan dushmanni ko'rsatdilar qolatdiki faatalizulahu faazribu saqahu unga ro'para chiqaman va uni oyog'iga zarba uraman dedim faroaytu rasululloh sallallohu alayhi vasallam yabtasimu hatta roaytu navajizahu va bu so'zni aytganda ya'ni ayol kishi o'g'lini urgan dushmanni ko'rsatilganda men unga ko'ndalang chiqaman ya'ni ro'para chiqaman va uni oyog'ini sindiraman oyog'iga zarba uraman deganda payg'ambar alayhissalomni ko'rdim tabassum qilardilar shundoq kuldilar hatto oziq tishlari ko'rindi oziq tishlarini ko'rdim وقال عبد الله بن زيد ابن عاصم أيضا يقول شهدت أهدا فلما تفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دنوت منه أنا وأمي نزب عنه yana abdulloh ibn zayd umi amorani o'g'illari rivoyat qiladi uhud kuni biz uhudda ishtirok qildik va lama tafarraqu payg'ambar alayhi vasallamdan firqalanib odamlar payg'ambar alayhissalomni tashlab qochishgan paytda payg'ambar alayhissalom oldida men onam payg'ambar alayhissalom oldida payg'ambar alayhissalomni himoya qilib turdik vaqola ibn ammora payg'ambar alayhisalom aytdilarki onamni ko'rib aytdilarki bu umma ammorami deb payg'ambar alayhisalom so'radilar qultu nam ha dedim qola irmi فرميت بين يديه رجلا بحجر وهو على فرس فأصبت عين الفرس payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ayol kishini ko'rib turib bu umma ammorami deb so'radilar onam aytdilarki ha umma ammoraman dedilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ot deb buyurdilar va u tosh bilan dushman tarafga tosh otdim dedilar va dushman otni ustida edi tosh otni ko'ziga tegdi otni ko'ziga tegdi ya'ni ot iztirobga tushdi ya'ni ot hurkib nima qilganda ustidagi egasini yiqitdi va nabiy sallallohu alayhi vasallam va nazara ila jarhi jarha ummi eh, ala atikaha qala ummak ummak asib jarhaha allohumma ja'alhum fil janna shunda payg'ambar alayhissalom tabassum qildilar ya'ni ayol kishi dushmanni yiqitganda urib yiqitganda tabassum qildilar va tabassum qilgandan keyin payg'ambar alayhissalom ya'ni abdulloh ibn zaydni onalari ya'ni umma ammorani yelkasidagi jarohatini ko'rdilar aytdilarki ummak ummak ya'ni onang onang e, ya'ni jarohatini bog'lagin onang jarohatini nima qilgin dedilar davolagin va duo qildilar payg'ambar alayhissalom allohumma fil janna ey allohim ularni jannatda meni rafiqlarim qilgin deb duo qildilar va umma ammora aytdilarki ya'ni rivoyat qiladilar o'g'illari onam aytdilarki ma ubali ma asobani minad dunya ya'ni dunyoda menga yetgan narsani hech qisi yo'q dedi ya'ni jarohati va o'g'liga yetgan jarohat va jihod maydonidagi mashaqqatlar ya'ni payg'ambar alayhissalom duolaridan keyin u kishi aytdilarki ya'ni dunyoda yetgan narsalar bu jarohatlar hech narsa emas menga van muhammad ibn yahyo ibn hibbon qola جرحت أم عمارة بأحد إثنى عشر جرحا وقطعت يدها يوم يمامة muhammad ibn yahyo ham rivoyat qiladi umma ammora uhud jangida o'n ikkita jarohat oldi o'n ikkita jarohat yetdi unga va yamoma jangida uni qo'li kesildi va jarohat yavm yamoma siva siva yadiha ahada ashara jarhan yamoma jangida qo'lini kesilinganligidan tashqari o'n bitta jarohat ham yetgan edi وقدمت مدينة وبها جراحة فلقد رأى أبو بكر رضي الله عنه وهو خليفة يأتيها يسأل عنها وابنها حبيب بن زيد بن عاصم هو الذي قطعه مسيلمة وابنها آخر عبد الله بن زيد المازني الذي حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم قتل يوم الحرة وهو الذي قتل مسيلمة كذاب بسيفه ya'ni endi bu jarohati bilan qo'llari kesilgan va undan tashqari o'n bitta jarohati bilan madinaga qaytib kelganda u paytda ya'ni yamoma jangida payg'ambar alayhisalomdan keyin bo'lgan abu bakr roziyallohu anhu xalifalik davrlari edi abu bakr roziyallohu anhu ko'rdilar va ahvolini so'radilar va o'g'lini ahvolini so'radilar ya'ni bitta o'g'illarini habib ibn zayd ibn osimmi ya'ni musaylama kazzob payg'ambar alayhissalomdan keyin payg'ambarlikni davo qilib chiqqan musaylama kazzob o'ldirganda va yana boshqa o'g'illari bor edi abdulloh ibn zayd al mozaniy bu payg'ambar alayhissalomni tahoratlari qandoq ekanligini hikoya qilgan sahobiy edi va bu kishi harra jangida shahid qilindi va bu o'zini qilichi bilan musaylama kazzobni o'ldirgan edi وجاء في صفة الصفرة من أحوالها أنه روي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما التفت يوم أحد يمينا ولا شمالا إلا وأراها تقاتل دوني yana sifatu sofa degan kitobda keltiriladi bu umma ammorani hayotlari haqida umar ibn hattob roziyallohu anhu rivoyat qiladilar payg'ambar alayhissalom aytdilarki uhud jangi kuni men o'ng tarafimga chap tarafimga qaramas edim magar umma ammorani ko'rardimki jang qilardi ya'ni har tarafga qarasam ya'ni o'ng tomonimga qarasam ham u jang qilayotganini ko'rardim chap tomonimga qarasam ham u jang qilayotganligini ko'rardim dedilar payg'ambar alayhissalom fi isobati min ahbariha ya'ni isoba degan kitobga keltiriladi umma ammorani xabarlaridan anna nasiba binti kab lamma balaha qatlu ibnaha habib ibn zayd ala yadi musaylama أحدت الله أن تموت دون مسيلمة أو تقتله فشهدت اليمامة مع خالد بن وليد رضي الله عنه ومعها ابنها عبد الله رضي الله عنه فقتل مسيلمة وقطعت يدها في الحرب يعني واقدي ذكر قلده nasiba binti kab ya'ni umma ammorani o'g'illari habib ibn zayd musaylama kazzob o'ldirgan paytda shahid qilgan paytda ahd qildi ya'ni allohga ahd qildi bu ayol aytdiki yo Musaylama kazzobni o'ldirishligigacha yoki Musaylama kazzob uni o'ldirishligigacha. Yo men Musaylama kazzobni o'ldiray, yo Musaylama kazzob meni o'ldirsin, shungacha meni o'ldirmagin deb Allohdan so'rab ahd qildilar. Va Xolid ibn Valid boshchiligida Yamoma jangiga bordilar. Yana bitta o'g'illari Abdulloh ibn Zayd ham bor edi. Va ana shu jangda Musaylama kazzob o'ldirildi va bu Umma ammorani qo'llari jangda kesildi. zakra ibn hishom في زيادته من طريق أم سعد بن ربيعة قال دخلت على أم عمارة فقالت يا خالتي أخبرني يعني ابن هشام ham o'zlarini tarixlarida zikr qiladi ummi sad ibn rabiadan rivoyat qiladi u kishi aytadilarki umma ammorani oldiga kirdim aytdimki ey xolam menga xabar qiling ya'ni qissa qilib aytib bering dedi qola aytdiki xarajtu ya'ni yavm uhud uhud kuni jangga chiqdik menda chanqoq bo'lgan insonlarga beradigan suv bor edi va payg'ambar alayhissalom oldiga yetib keldiki va huva fi ashabihi payg'ambar alayhisalom ashoblari bilan birga edi falam mana hazamal muslimun endi ana shu vaqtda birdaniga uhud jangida mag'lubiyat boshlandi uhud jangi shundoq bo'lganki jangga kirishgan vaqtda payg'ambar alayhissalom bir guruh kamondan o'q otadiganlarni tog'i tepasiga qo'ydilar va ularga ta'kidladiki agar biz mag'lub bo'lsak ham g'alaba qilsak ham o'rninglardan qimirlamanglar deb buyurdilar va jangga kirishdi va jangni avvalgi qismida musulmonlar mushriklarni mag'lub qila boshlashdi mushriklar qochishdi va hamma narsalarni tashlab qochishni boshlashdi va tog'i tepasida turganlar bu pastdagi jangni holatini ko'rib turishardi va ular orasida ixtilof boshlandi aytishdiki endi bu mushriklar mag'lub bo'ldi hamma narsasini tashlab qochyapti mana ba'zilar g'animatlarni yig'ib yurishibdi terib yurishibdi endi jang tugadi ketdik pastga tushaylik deyishdi ba'zilar aytishdiki payg'ambar alayhisalom g'alaba qilsak ham mag'lub bo'lsak ham turinglar deganlar deb turamiz deyishdi shunda ixtilof bo'ldi ba'zilari itoatsizlik qilib g'animatlarni terishlik uchun tushib ketishdi shunda u vaqtda xolid ibn valid musulmon bo'lmagan edi u otliq guruhni qo'mondoni edi tog'i orqasida bekinib turgan edi tog'i tepasidagilarni tushib ketganini ko'rgandan keyin tog'i orqasidan aylanib o'tib musulmonlar orqasidan hujum qilishdi va bundan rag'batlangan qochayotgan mushriklar ham rag'batlanib orqaga qarab yani jang qilishdi musulmonlar ikkita qo'shinni orasida qolib ketishdi ya'ni mag'lubiyat boshlandi ya'ni aytadiki ana shu musulmonlar mag'lub bo'lishni boshlashdi va biz payg'ambar alayhissalomni oldida turdik azib alayhissalam bisayf payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni himoya qilardim ya'ni musulmonlar payg'ambar alayhissalom tashlab qochishgan paytda bu ayol payg'ambar alayhissalom aytyaptilarki men qilich bilan payg'ambar alayhissalomni himoya qilardim va armi bil qaws va kamon bilan ham o'q otardim hatto xalasatil jiroh hatto menga jarohat nasib bo'ldi ya'ni jarohat yetdi qolat ummu said binti said ibn rabia faraytu atiqaha ajifu lahu yana ummu said binti said rabia aytadilarki umma ammorani yelkasidagi jarohatini o'rnini ko'rdim u bir chandiq bo'lib chuqur bo'lib qolgan edi faqultu man asobaka bihaza so'radimki bu jarohatni sizga kim yetkazgan deb so'rasam qola aytdiki ibn qama ibn qama degan yetkazgan هذه هي مجاهدة شجاعة أم عمارة haqqan man yatiqu ma tatiqu umma ammar. Inna rijal la yatiquna subataha va sabraha ma rasulillahi sallallohu alayhi vasallam fa kayfa bin nisa. Endi mana shu payg'ambar rasulom zamonlaridagi sahobiy ayollarni shijoati ularning mujohidliklari edi. Haqiqatda ham umma ammora toqat qilgan narsaga kim toqat qiladi? Ya'ni uni sabri, uni saboti payg'ambar alayhisalom oldilarida Uhud jangida o'zini sabrini va sabotini mustahkamligini ko'rsatdi hamma qochib ketayotgan paytda ham kamon bilan ham qilich bilan payg'ambar alayhissalomni himoya qildi va buni erkaklar qodir bo'lmagan edi qochib ketishgan edi endi erkaklar toqat qilmaydigan qandoq qilib ayol kishi toqat qiladi ولكن متى كان هذه قدوتك أخت الكريمة في شجاعتها وفدائها واقتدامها وسباتها وصبرها على هذا الطريق أفلحت بإذن الله muallif aytyaptiki ey muslima ayol endi qachonki sen ularni orqasidan iqtido qilishliging loyiq bo'lgan ayollar mana bu salaf ayollar o'zlarini shijoatlarida fidoyiliklarida va mustahkamliklarida sabrliklarida allohni diniga nusrat berishlik yo'lida mana shundoq turishdi aflahat biiznillah allohni izni bilan ular najot topishdi g'alaba qilishdi endi bugungi kundagi muslima ayollarga ham mana shu ayollarni o'zlariga qudva qilishlik loyiq bo'ladi ularga iqtido qilishlik ularga ergashishlik ularni xulqi bilan siyrati bilan siyratlanishlik xulqlanishlik loyiq bo'ladi ular jang maydoniga kirishdi erkaklar bilan ro'parama ro'para bo'lishdi ya'ni dushman bilan ro'parama ro'para bo'lishdi buni sababi nima edi va nusratil islam buni sababi faqat ular ollohni dinini yaxshi ko'rishliklari edi va Allohni dinini g'alaba qilishligiga haris edishdi haris bo'lganliklari bu narsa ularni undagan edi yana bundan boshqa ummu salim degan ayolni fidoyiliklari ularni qahramonliklarida yana bir namuna keltiriladi فقد جاء عنها في حياة الصحابة وصفة الصفوة أنها دخلت أرض المعركة يوم حنين فداء منها لدين الله وكان معها حنجرا ya'ni bu ummu salim degan ayol ham hayoti sahoba degan kitobda yana sifati sofa degan kitobda keltiriladi allohni dini uchun allohni diniga nusrat berishlik uchun fidoi holatda o'zini qahramonligini ko'rsatgan holatda hunayn jangiga kirdi hunayn jangiga kirdi va u bilan birga bir hanjar bor edi ya'ni jang maydoniga kirdi qo'lida bir hanjar bilan bir kattaroq bir pichoq bilan vaja abu talha ya hunayn yazhaku ila rasululloh sallallohu alayhi vasallam min umi sulaym abu talha degan kishi ana shu hunayn kuni payg'ambar alayhissalom oldiga keldi ana shu ummi salim haqida payg'ambar alayhissalomga kuldi ya'ni u ayolni payg'ambar alayhissalomga ko'rsatdi ya rasululloh alam taro ila ummi salim maaha hanjar ey rasululloh ummi salimni ko'rmayapsizmi u bilan birga hanjar ya'ni uni qo'lida bir hanjar bor xolos shundoq bir jangga kiribdi jang maydoniga kelibdi deb ko'rsatib kuldi Faqala laha Rasululloh sallam ma tasna'ina bihi ya ummu salim. Payg'ambar alayhisalom so'radilar ayoldan, "Ey ummu salim, bu bilan nima qilasan?" Ya'ni bu hanjar bilan nima qilasan dedi. Qolat aytdiki, "Aradtu in dana ahadun minhum minni ta'antuhu." Va fi rivoyatin qolat, "Ittakhaztuhu in dana minni ahadun minal mushrikina baqartu batnahu." Faja'ala sallam yazhaku. Payg'ambar sallam bu bilan nima qilasan deb so'raganlarida aytdiki, agar ulardan ya'ni mushriklardan bir kishi menga yaqinlashsa unga sanchib olaman unga tiqib olaman deb va boshqa bir rivoyatda keladi buni nima qilasan deb so'raganlarida aytdiki buni oldim shuning uchunki agar mushriklardan bir kishi menga yaqinlashsa uni qonini yoraman payg'ambar alayhissalom kuldilar ya'ni payg'ambar alayhissalom masxara qilib kulganlari yo'q ya'ni bu kulishliklari xursandchilik kulish edi ya'ni ayollarda shunchalik shijoat bor edi ya'ni jang maydoniga u yerda otlar bor qilichlar bor kamonni o'qlari nayzalar shunaqangi narsani qarshisiga bitta hanjar bilan ayol kishi jang maydoniga kirganligiga bugungi kundagi mujohidalikni davo qilgan ayollarga mana shu ayollar qudva bo'lishligi kerak ya'ni namuna bo'lishligi va ularni orqalaridan iqtido qilishliklari kerak shijoatlari ana shundoq bo'lishligi kerak lekin afsuski bugun islom ummatini ayollarini ommatan oladigan bo'lsak bu sifatlardan juda ham uzoq uzoqda ko'ramiz hecham bu ayollarni sifati bu sahobiyalarni shijoatlari fidoyiliklariga yaqinlik ham ko'rinmaydi lekin mujohidalikni davo qilib allohni yo'lida hijrat qilib chiqqan mujohida ayollarni muhojira ayollarni hayotiga qaraydigan bo'lsak ham bu sifatlarni ko'rmaymiz bu shijoatlarni ko'rmaymiz bu o'zlari jang maydoniga chiqishlik va dushmanni qarshisiga bir qo'llaridagi bir zaif narsa bilan ro'para bo'lishlik ag'da tursin jihodga boradigan turmush o'rtoqlarini tashkiliga boradigan farzandlarini tashkiliga ketishligi yoki jihod maydoniga borishligi faqat jihod maydoniga borishlik emas faqat tashkiliga borishlik emas umuman allohni diniga xizmat qilishlik xizmatlariga qarshilik qilishadi to'sqinlik qilishadi har qanaqangi xizmat bo'lsin faqat jangga borib jihod maydon sangarda turishlik bu allohni yo'lidagi xizmat emas allohni yo'lidagi xizmat har qanaqangi xizmat mas'ul tarafidan amirlar tarafidan buyurilgan bir kishiga buyurilgan bo'lsaki bir mujohidlarga ovqat qilib bir povirlik vazifasini qo'yilgan bo'lsa ana shu vazifaga ham qarshilik qilishadi to'sqinlik qilishadi yoki bir shofyorlik xizmati bo'ladigan bo'lsa yoki dehqonchilik xizmati bo'ladigan bo'lsa yoki quruvchilik xizmati bo'ladigan bo'lsa har qanaqangi xizmat bo'ladigan bo'lsa ana shu xizmatlarini bir fidoyilik bilan ado qilishliklariga yordam berishmaydi aslida ularni vazifasi jihoddagi ayollarni roli jihoddagi ayollarni xizmati o'rni ana shundoq ediki turmush o'rtoqlarini allohni dinini nusrati uchun xizmat qilishliklariga rag'batlantirishlik ularni undashlik farzandlarini allohni diniga xizmat qiladigan qilib tarbiyalashlik va xizmatga undashlik shavqlantirishlik zavqlantirishlik edi ya'ni kitobda aytildiki ey muslim ayol qachonki mana shu sen ularga iqtido qilishliging loyiq bo'lgan ayollar sabrlari bilan mustahkamliklari bilan fidoyiliklari bilan shijoatlari bilan allohni diniga nusrat berishlik yo'lida qoyim bo'lishdi shunda allohni izni bilan ular nusrat topishdi g'alaba qilishdi shuning uchun bugungi kundagi muslima ayollar ham mana shu sahobiya ayollarga iqtido qilishliklari vojib bo'ladi va har qanaqangi xizmatda jangga borishlikmi jangdan boshqa xizmatlarmi har qanaqangi xizmatda o'zlari ham xizmat qilishliklari va farzandlarini turmush o'rtoqlarini otalarini allohni dinini yo'lida xizmat qilishlikka undashliklari shavqlantirishliklari zavqlantirishliklari va unga imkon yaratib berishliklari zarur bo'ladi va shu bilan allohni izni bilan nusrat keladi endi bugungi kunda ayoli o'zini xizmatidan bo'shatmasa turmush o'rtoqlarini o'zini xizmatidan bo'shatmasa farzandlarini unda qachon ular turmush o'rtoqlari allohni dinini nusratuvchi xizmat qiladi qachon farzandlari xizmat qiladi va qachon allohni nusrati keladi bugun mana shu joyda ittifoq qilamiz keyingi darsga safiya binti abdul muttalib ammatu nabiy sallallohu alayhi vasallam payg'ambar alayhissalomni ammalari abdul muttalibni qizi safiya roziyallohu anhoni bu jihodda tutgan o'rinlari shijoatlari qahramonliklari haqida dars o'tamiz inshaalloh سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته www.sodiqlar.info